nabahaye mwiriwe nshuti bagenze muri ko murakurikira ibiganiro bya hanze wisangane ikaze nirwanye muri kino kiganiro havugwa amaki aho iwanyu nuko ni isaha zibiri zirenga iminota itanu tugenekerezo kandi rya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'indwi mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe eri ni ben n'ibigerenje ni kuri mikoro muhinga bw'ibyuma ndiko na eric uwimana muratwakora kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu canke itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu irindwi na gatanu amajana icyenda mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu canke ibiri na kabiri ibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu canke ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri imirongo yose iruguruye gaturi bene mugabo umwe turakenyeye koko twihamenyo y'abatwenzi ku isaha zibiri zirenga iminota itandatu ehiku w'imana aranyeretse ko hari umunywanyi yamaze gushika ku murongo mwiriwe neza mwiriwe neza amahoro ninda twakuye twakuye ari hehe mwakuwe n'umunyagihugu wo muri musimbuzi muri mutimbutse yitwa gute yego yitwa gute umunyagihugu wo muri mutimbuzi ntabwe yitwa gute uwo munyagihugu wo muri mutimbutse eh, umunyagihugu wo muri mutimbuzi sinzi ko byakunda ko tutuvuga izina kubera hari ibintu tubona biri ko bibera iwacu twashaka ko tubamenye ntacu urashobora kuduga kwijamo ko ni uburenganzira bwawe ni uburenganzira bwawe urashobora kudoga kwijamo ego mhm. rero twagomba tubamenyeshe ibijyanye no ngaha mu rukaramu mhm. urazi ko dufite ikibazo cy'amazi kigomba uruzi rwa mpanda rugomba gutera ikibuga cy'indege n'abenegihugu bo muri zone rukaramu mhm. muri segiteri ya kigwati ya mbere na kigwati ya kabiri mm. Eh, ubuheruka mu kwezi kwa gatatu by'ukuri twarashoboye kubivuga hama abe aba indongozi nyinshi z'ikibuga barongoye ikibuga cy'indege cya bujumbura barahashyitse n'abatwara aeronotike mhm. nabo muri sobujeya baraje barahabona mm. kandi barabonye ko bihanamiye kabisa igisagara cyacu cya rukaramu cyo kimwe n'ikibuga cy'indege mm. ariko kugera ubu tubona ataco barakora kandi hamwe imvura yogwa n'akaberebetwe gasigaye ikibuga cy'indege zose gitwagwa mm. hanyuma muri zone rukaramu nyene hariho abantu bihaye ingendo yo kwimba mm. bakimba amatafari mm. bamena ibigi kandi babona ko naryo nyene rigeramiwe n’ubwo ruzi rwa manda agomba dusabe rero nk'indongozi za komine mutimbuzi cyane cyane musitanteri wa komine mutimbuzi mhm. ko yoza agashyika ku ibarabara ku iri bige nyine rigomba gusamburwa n'uruzi impanda hamavugane mhm. na bamwe mu batware biwe kuko hariho ababishyigikiye mhm. bariko baramena iryo digi kumbure hamwe imvura yogwa uruzi rukongera rukuzura atana n'akanya na gato ntigasigaye Mm. hagomba tube turababwira barondera ahantu bashobora kuzoshira bene gihugu bo muri zone rukaramu kuko hazoca haterwa n'uruzi batagira ahantu bashobora guhungira mm. iyo niyo nkuru twari twifuje kubahereza cyane cyane duterera ka indongozi za zone rukaramu na komine mutimbuzi mm. bahaguruke kugira ngo bahagarike abo bantu bariko barabomora iryo digi na cyane cyane babona ko tugeramiwe n’ubwo ruzi Rwanda mm. ariko none ga wavuze yuko wavuze yuko mu ngaho n'ikibuga cy’indege kigeramiwe ni ku ruhande rwa he ni ku ruhande rwa he ni mu rukara mu kigwati ya mbere urabona uri kurafatira ibarabara rya aeroporo rya rns enkeri ry'ubujumbura rya mu cy'ibitoki mm. ugeze ahantu kurotire y'ikibuga cy'indege iherera uca ukata ibubamfu mm. ukaca umanuka mm. umanutse hariho ahantu hari amashuri ya kigwati uca uyabona aho bayita ngo ni kuri baraje ekofo ya baraje aho hantu kabisa harateye umutima twigarukira tubone ko ibyo twaciye mu biri kose tuzokwamana ni saa zibiri zirenga iminota cumi undi munyuranye ku murongo mwiriwe halo ninde twakwega yewe ndi yosuwa mu komine giharo yosuwa muri giharo mu ntara ya rutana n'amahoro n'amahoro duga ku ijambo yosuwa kena go kuvuga mhm. kuri ibi bijyanye n'ibarabara iri nyene rya erene honze rya nyacankuzo na ruyigi na rutana mhm. mu gihe umukuru w'umugambo umunyamabanga w'umugambo urwego rw'igihugu aheruka muri komine giharo mhm. yatwemereye ko bazodushyira muri bariyeri mhm. ubu rero nabo ni ibikorwa bari basa n'ababitanguye basukamo amakariyeri ahantu h'igihugu uvuze umunyamabanga mukuru w'umugambwe uba ushatse kuvuga umugambwe wiwe ko dufite irenga mirongo itatu mhm. ni ukuvuga rero bari batanguye gusukamo urucekeri ariko mbona umenga nta nguvu babifisemo kandi bari batwemereye ko hari n'abandi bato kwitanga bakabikora bagomba mm. gusaba rero nimba nk'uko yabivuze nyine bagire icyo gikorwa bagishyire mu ngiro mm. natwe abanyagihugu tuza turaca hepfo mm. hanyuma yabemereye ko iryo bara kubakwa n'umugambwe cyangwa n'igihugu yariwe yitanze ku ruhande rw'iwe ko ahantu hari ibinogo yociramwo intuzeye udukariyeri kugira ngo ibarabara ribe riramera neza mm. eh, mm-hmm. hanyuma kandi ka kabiri mm-hmm. urabona ko leta iherutse gufata ingingo yo gusitura amazu yegereye amabarabara mm-hmm. ubu rero ikintu kidutangaza ni uko bamaze kunguruza ayo mazu baciye bubaka hejuru y'amatwi y'amazi none ga amatwi y'amazi yo nta kubahirizwa ko mbona n'amazi yasigaye azanana ingufu nke abanyagihugu nkaba mbona baca bubaka hejuru y'imiringoti y'amazi ibyo byo ntibifite ntashoboye mm, guma ku murongo yose wa mu gihe ariko yafise amakenga ati none uno munsi nimba hariho abariko barabomora amazu yegereye amabarabara ariko bagashira ku matiyo ya rigidezo iyo miringoti ya rigidezo zo bizogenda gute kumbure n'ikibazo ababijeje bashobora gukurikirana umwiriwe mwiriwe neza mwiriwe neza twakuye bamuhora ubusa romano mu gisuru bamuhora ubusa romano n'amahoro mu gisuru n'amahoro ndoga ku ijambo utera imirire ndetse ugabanya mu karadiyo kakwegereye ariko bankora ubusa hari akaradiyo kakwegereye kariko karatuma tutumvikana neza nashabye kanyegere twebwe mm. twahora tugera mu kwezi kw'indwi twatanze avasi y'amase mhm. nayo twashaka tubaze yuko ubu mwaka ata avasi y'imboreya amase mhm. tuzotanga kubera dutanze avasi byaca bishoboka yuko turonka uburyo bwo kurondera ajya ya nyuma mhm. tukariha kubera duca turonka umwanya wo kuyarondera mm. twe rero twagomba turabe ukungene bo twotanga avasi ikindi mhm. twebwe tuba kurondera umurongo kuri isanganiro kugira ngo dutashe inshuti n'abagenzi mhm. twagomba ujya mwanya muzeze murondera umwanya w'uko twoza turatasha kuri isanganiro ariko umwanya wo gutasha twarawusizeho waragiyeho cyane mpora numva umenya ni umudiho wa rege ujya mudiho wa rege nawo ajya amasaha natwe tuba turi ku kazi dufise mm. iyindi mirimo tuba turi ko turakora nta mm. mwanya tuba dufise ariko kijya gihe mukoresheje nka nkajya amasaha ya saa kumi z'umugoroba mm-hmm. mugakoresha umwanya nka wa wundi muhora mukoresha ku wa mungu hajya muri ko muraha ikiganiro cy'abana mm. kuko nk'ubu ufise abantu bari kure ushobora kubatasha mm. kubera urabona nk'aha twama tugirirwa ibakwe kuri sanganiro mwatanze imirongo myinshi mm-hmm. urabona n'iyo turondeye ku murongo w'uburundi twe kenshi ntitubatora mm. n'iyo ubatoye ku murongo w'iradiyo y'uburundi gusa usanga rero baca bakubwira ati nyarutsa rero hariho abandi bakenewe kandi ibyiyumviro byawe birumvikana kandi isanganirira hari ku bwico n'umutahari ntitwohaba nicyo gituma akanya ko gutasha twagatanze kaba kahari n'ubu kumbura ibyiyumviro ababijejwe azoheza babikorere kurakotse eh, joro ryiza bamuhora ubusa mu gihe mwiriwe neza mwiriwe jene nitwa ndabwo ubwayo ni dasi atwakuye ah, ari hende ku bwayo ku mutumba amasake muri komini misongati mm, mu ntara ya rutana mu ntara ya rutana mm-hmm. amakuru tutamenye nagomba mvuge ku bijyanye n'umutekano tuzi mm-hmm. iwacu hari abagizi ba nabi mm-hmm. baheruka gutemagura umuntu kera bari babaje mm, bamutemagura bamugize gute uwo muntu yari yagiye mu isoko hari ku munsi wa kane w'inzoheza hmm. hanyuma bararindiriye mu mwaka ataha barahererwa hmm. niho rero mu gitondo abo mu muryango iwe baca batangaza yuko umuntu atara yataje hmm. hanyuma abanyagihugu dukatira rero gutanga kurondera kubera ko umuntu twamubona yari yarapfuye cyangwa ari muzima we yarapfuye mu isanzwe tumaze gutangwa kumurondera mhm. basanze barabamukunaguye kubera cyamushyira mu ruzi abagizi ba nabi mm. mutohoje mwasanze iyo bari kazirike kubera nimba ushaka kubitobora kuko umuntu yasanzwe abanye neza n'abandi mbese numva icyo barazize kure mm. ariko nta byahahora nta byahahora ariko nta byahahora kubera ahubwo yabaye igitangaza mm. murakoze cyane ndeho ku bwawe yego murakoze nawe ejo hageze himusonga ati namwe ngakwira mhm. amahoro mwiriwe neza mwiriwe nida twakuwe apolineri mu kayanza kabarore ni amahoro ga apolineri ni ukuri n'amahoro aho ikabarore muratwumva neza atangorane turabumva neza ariko hariho igihe bishika ukazumva hiteyemo iradiyo yo mu rwanda mm. ego ariko hahera nk'amasaha abiri bikongera bigasubira mu buryo mm. yego ikibazo cyanjye mhm. ni ukuvuga nagenda babwira ibijyanye na televiziyo y'isanganiro mhm. nta kuntu ishyira kuri kuri kanare kugira ino ino twebwe turakoresha kanare cyane kugira tubashe kuyibona apana bijya byo kuri satayini bijya twebwe ino ntibifata neza nagira nakubwira yuko nta kuntu ishyira kuri kanare kugira bitworohere kuyiraba nivyo vyose nivyo abarongoye uh, radio televiziyo bariko barakorera ko kugira ngo uh, abantu bose ibyifuzo byabo bishobore kuja mu ngiro hama yego mwoba mukoze mhm. yego urakoze urakoze namwe mhm. abatari kuri twese tuvavanure n'ingeso yo kwinubana uw'agaciro agateka kazina muntu hama twige kwihanganirana ubuntu kubahana ntiyagira uwo kumikwa kubera ubwoko bwiwe murekeye yidagadure afatikanye n'abandi mukuru mu buzima oh, oh. nimuze dupfundikwe n'ikiyago dusangira kabisi n'agahiye Karatsinda inama isumba zibiri zirenga iminota mirongo irindwi n'umwe ku isanganiro uwundi munani ku murongo mwiriwe mwiriwe ntego n'inda twakuye ntugana siliveri ndagazegere siliveri twakuye ari he siliveri ndabemeye na manaba bakuye n'ibere kuko bamuhinze imikorere mishihi mishiha n'amahoro ga turashima ko ari n'ibitego amakuru tutamenye ngaho naya amakuru mutamenye mhm. ni kiraro gito gehuza umutumba umutumba muhiruzi n'umutumba wa kirimba mm icyaro kweli kikurengana cyarakuye kweli yuko mu ndikiri imbere bakatubiramwo nigende nikasubira kugenda nk'uko byahora ubwa mbere mm. yego me kweli nta ibyo cyane cyari cyo kweli murakoze cyane siri ngira ijoro ryiza ngaho imishi hamwiriwe neza ninde twakuye

na mm, amazi meza eee eh, nta mazi meza dufise nayo batwimbiye usanga hariho nk'abantu ijana mm. ingorane mu kuyaronka mm. baca twasaba leta kubera ko yofuma ikazi ikindi ikindi bikaba nka bibiri kugira ngo dushyikirwe yego urakoze cyane juri yego yego mukombura ababijejwe babyumvise ko ah, amazi ahari atabakwira mwiriwe Niriwe ni. Alo. Ninda twakwegeye. Ni turi ku nza Paul waswatkonda konda nyiroro. Mm, Paul twakuri. Cyo ndi muri commune Buraza. Mhm. Duga kwijam. Ishora goma gusaba nagoma sabe ishamwe otako baturose imodoka otako ngai Buraza. Mhm. Kuko amamodoka nimesha bigura imodoka bashabaduza ibiciro ko bishakiye mugaba otako ihari iradufasha kuko mhm. abanyotako ntibashaka kuzimba itike mhm. baca bisunga Hmm. akandi kajyamo ka nyuma ndashima ibarabara nyakubahwa yemereye kumenya yaburaza ibarabara rizobyuka mu rutana rirarende rireko rirakogwa hmm. ikintu gisigaye n'amatara ndibaza naho nyine mu minsi azoza hmm. nkaca ukuntu bariko barakura indongozi ngaho buratsa zoba ziko zirigenda nabi bagashaba basubiriza mhm. ako n'agateka ka komine ya caburatsa abo basubirije n'abahe gapo baheka gukura umuhanuzi wa jambo umuhanuzi wa musanteje bacamusubiriza umuhanuzi wa musanteje mm. ajejwe iki uh, uh, imibano mm. yego urakoze cyane po yego akana kanyamuneza muri komine ya caburatsa urakoze ndiko ndakunda nyororo mhm. urakoze cyane konda konda isaha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'ine turacarindira udutelefone twanyu kuri mirongo irindwi na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mwiriwe neza mwiriwe ninde twakuwe ni nyiramibaro y'izi mu bweru mu kayongozi nyiramibaro y'izi n'amahoro mu bweru mu kayongozi yewe mhm. icyo ndagomba kuba cyane kuvuga guterera mu makuru mutamenye mm-hmm. uyu nyakubahwa umushyikiranganji w'ibidukikije ndazi ko baraba byinshi kandi bitugirira akamaro mm. hari uruhande yo gukura ubushashi butabora kumera nk'ababukuye agerageze baze barabe utu dusigari batunywa mm. inzoga tunywa zihingururwa mbona ubusigarira bwazo buratangiye kuba ikirenga mu mabarabara canke ahantu hariho hose none bwobwo ni atabiraba hakiri kare nta ngaruka birohava bigira muzoba mukoze icyo nta kirahabe ntikizohave gihungabanya ibidukikije tukanyuma kuko mbona ukihereje agasigarira agenda araterera ku nzira kandi nabwo buri mu bitabora mu bakozi hmm. murakoze eh, cyane ya Louise cyane cyane kuko biri mu bizohava bisinzikaza isi ku minsi ya nyuma tukaza kwibuka ku bugora twasheshe urakoze cyane kumbure ah, ababijejwe eh, babyumvise badaheza barabicoba bikora mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu babiregere neza ibirime mu ruyigi murakoze Eric yamweretse ko bimeze neza mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe ninda twakuye witwa jamari mukanyosha jamari mukanyosha n'amahoro mukanyosha n'amahoro ga jamu amakuru tutamenye mukanyosha n'aya yego tutamenye mhm. ni amakuru mbona ajyanye n'ibintu byo gutwara abantu nka hmm. eh, jewe ni mu hatwara abantu n'ibintu ku matora hmm. rero hariho ndakwibonekeza bitugora ugasanga utwaye ahantu mhm. ugasanga urahagaze umupolisi aragufashe bamubaza mhm. ufata igiti ugasanga hajya ngo urabimenya mm. rero abonye ugasanga ubadije nakubwira ngo hagarara mm. muwadakinyereka icyapa cyemeza yuko itahagarara ntakikwere hmm. eh, rege ntasaba nk'abajejwe ibintu by'amabarabara hari ahantu umuntu akeneye guhagarara bakakinga icyapa kibyerekana hmm. kugira ngo nimba bagufashe bakubwire ci reko warenze nyiri hmm. kuko uvuye mu ntara za ruguru ashize uhagaze ahantu baragufashe ahantu bahagarara ariko hariho icyapa byari byiza ko uvuga uti ndenganizwe icyapa ngiki nk'aha nk'ubuke bwinshi ugasanga hariho nk'ahantu ugiye ukazumva ngo ahandi ntibahate amubaza ati icyapa kimwe gishobora hata ni ikihe ngo byarasemereye none usemereye n'umuntu wabo muri ruguru wese dushamya ko ngaho hantu abantu nk'abantu bagize igihugu cy'umwanya barakaza bakibabira aho hantu haba habujijwe baca bashaka ko habujijwe kuko nk'abapolisi bo ku mazone kenshi bakunda kudusabira rwose ku bintu mwene nibwiye za ruziba k'umusaga tere n'ubuce bwinshi usanga wumva rero nk'ahantu hashobora gusima nko mu kinindo ushobora gusanga barashaka kubyerekana cyane bahagarara amakinga n'imoto aho manitse n'ahandi hose usanga ibyo bintu ntarumva usanga ari ibintu bimwe usanga ari hmm. eh, cyane cyane urakoze cyane jamu ugira ijoro ryiza ahari abagabo ntihabwa ibara reka gupfa ibintu nyabuna nimuze tuje hamwe twubake igihugu cyacu twibarutse kuko ijunja n'ijambo ry'igihugu cyacu bizova mu maboko yacu twiga urwaruka ndabivuze ndagiye twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu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 twubake igihugu cyacu twibarutse kuko ijunja n'ijambo ry'igihugu cyacu bizova mu maboko yacu twiga urwaruka ndabivuze ndagiye uri umujene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 sangira ibihe byiza n'inshuti n'abagenzi kuri WhatsApp facebook na twitter guma muri connect kuri internet y'umuhora wa mbere mu burundi ekonete wireless internet ya mbere izimbutse kandi yirasa bwami wowe gusa fyonda akanyenyeri amajana na gatanu akadirisha hama wirabira ibitangaza ekonete broadband découvrez des possibilités sans limite ahari isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'ibiri ikiganiro naho iwanyu havugwa amaki n'ubu turacarindira udutelefone twanyu mutubwire ayo makuru tutamenya ngo tumenyeshe mwiriwe nida twakuye eee eh, ndi fesito batazira muheya mu kayogoro fesito mu kayogoro n'amahoro mu turashima kuri nyawe ndoga nduga ku ijambo fesito yego twebwere n'ikibazo cyatubereye akazi n'abandi mhm. ikibazo kijyanye n'amatafari mm-hmm. urabona kare urwaruka rukuye ku mashure iyo rugiye mu gakonje byashika bakagira bakagenda bagapyatura amatafari agafasha abajya ababyeyi babanyira ajyamanirizari mm. none ubu amatafari umengo ageze mu maboko y'abantu bafise bamaze gutera imbere mm-hmm. ubu kugira ngo ibyatsi udafite ubutangira ngo ungano bw'imyaka ibyaha ntushobora mm. itafari naryo kare twari kuri mirongo itatu ubu rigeze ku mafaranga mirongo itandatu mm. none rero bica no mu birazunguruka rwose no kugira ngo bakwemerere ko byatura ibintu bigoye rwose mm. bande bakwankira ko byatura eh, biciye nko mu ndwara bisaba ko uyarenganye n'igiciro metero utegerezwa guhabwa baje ukagenda ukariha ugaca mhm. usanga rero iyo udasanzwe ufite uburyo bukwiye bikubereye amananiza mm. ariko muri ibyo bijyanye no amatafari usanga ah, hariho amategeko abigenga mhm. ubu wicaye usanga kare bahora baruhukira mu dutafari none iyo nzu ukuntu aho twese ababyeyi dusanzwe dufite abana ku mashuri bahora batwunganira mu buryo burumva ko bigiye kutugora yego ni ukuri urakoze cyane fesita yego namwe muri ijoro ryiza n'ijoro ryiza nawe ngaho mu kayogoro mu ntara y'amakamba yego murakoze isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'ine mwiriwe haro ninde twakuye yewe ni ndiho kubwaya ndiho kubwaya twakuye ari hehe ndi muri komine musonga mu ntara nduga kwija utumba ni makabu mm. nagomba kuvuga ikintu gitunezera cyane ngaha kuri radiyo yacu isanganiro mm-hmm. bijya iyo ikiganiro kirangiye muca mm-hmm. mugerageza gusobanagura amazina y'abapfuye mm-hmm. muze bikomeze cyane biratunezera cyane ariko ibica bitungura mm. ariko urabona iyo akanya kabonetse biba byiza ariko hari igihe usanga akanya takahari kandi muba mwakuye turazi ko muri benshi mudukunda turazi ko muri benshi mutwakura ah, tubagumiza ku mutima yego na cyane cyane ariko iyo mugerageje kuregera umwanya mugaheza mhm. mukadusubiramo amazina y'ababa bakurikiranye mu kwakura ni ukuri biratunezera mu rwego bikomeze imana ibahezagire cyane mm, urakoze cyane ndiho ku bwayo kumbura akanya kabonetse tuzobikora ariko iyo katabonetse naho umuze mwihangana tubagumiriza ku mutima abakunzi ntibaherera mu mubindi ni saa zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'itanu muri sida hanze y'isanganiro mwiriwe ninda twakuye umwanya eric mm, eric n'amahoro ni amahoro ngaha mu kayongozi nyakubahwa muri ayo makuru mm, duga ku ijambo hanyuma akajya eh, umuntu ashaka kuduga ko mhm. agomba gushimira n'icyubahiro mhm. umukuru w'igihugu wacu ni barise ndayishimiye mhm. turabye nk'ibikorwa ariko aradukorera ino mu kayongozi bagomba mm. gushima n'ukuri turabye nyine bariko baratwegereza rya vuriro ngaha ah, ririko rirahera bariko barabitwongerera mm, aho ibweru aho ibweru nyine aha mu kayongozi Mm. aha twagomba kuba turi ko turamutera intege abenegihugu mm. kugira ah, ngo ashishikara tuzana n'irindi terambere mm-hmm. hanyuma ikindi rero nagomba kumenyesha hano ku isanganiro mm. ubu agasukari karaboneka nta ngorane ariko mugana ikibazo gifite ba nyakubahwa mm-hmm. turabira iki kibazo cy'amavuta aya mavuta tusanzwe twikora ko twebwe abantu bato bato nk'uko bitaye iki kibazo cy'isukari baturabira iki kibazo cy'utu tuvuta nako badushyize ku giciro twahora ko tubananye twisubira mu gihe bamukunze mugira amahoro aho ku isanganiro murakoze cyane eric yego namwe murakoze mugira amahoro ku isanganiro mugira amahoro namwe ha mu abajejwe ibiciro nibaza ko bakumvise isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'indwi mwiriwe ninde twakuye Jaime ndi mu ntara ya Cibitoke komine Buganda na mahoro gajera eh na mahoro mm. neza ndabaziraje mm. bagomba kuvuga ko iki kijanye n'iterambere gisoka ingaha ku ndaza mm-hmm. haraciye imyaka ishika hafi icumi mm isoko yo ku ndaza yimutse ivuye hagati mu gisagara bayishyira ku barabara mm. mugabo iyo soko ukwiri iteye isoni cyane kuko mu gihe cy'imvura n'isoko yuzura ibijagazi usanga irimo umwanda mwinshi cyane mm, ni isoko nkuru ya buganda oya mm. ni isoko iri ku mutumba wa ndaza village e, ni ukuri isoko kuri iri si nziza ku buryo nta muntu ashobora kujya kuyirema yambaye akarato kubera urwondo ruri muri iyo soko kuko bibonekana neza yuko abantu bari basizeho batihweje neza ko icyo kibanza kibereye iyo soko ngomba mm. dusabe rero nk'abajejwe iterambere y'ukuri bazoshike baze kuraba iyo soko nyine yifashe mhm. bikunda bayidukorere neza cyane bashyira ahandi hantu babona ko habereye isoko by'ukuri mm. kuko udafise ibirato by'amazi ntushobora guhonyura mu iyo soko ikindi mm. nacyo twagomba kubaza ibijyanye na regidezo mhm. izindi nzu yaragiye aduha nkuba mhm. ngabo ntiyadukwirije ibisabwa n'amategeko ngikwitse amapoto hose n'insinga mm. ku buryo uwo muriro wotora abawipfuza mm. bica biba ngombwa ku bantu baba baronse udukonteri baza barahereza ku babayi mm. gusa twiyumvira ko rimwe na rimwe mu kungene babitunganya mu guhanahana imiriro ko byohava biteza n'amasanganya basanga nk'umuntu asi konteri ashobora kurahurira nk'umuntu cyangwa ku metero zishyika nk'amajana atatu cyangwa zirenga rwego mm. eh, rwasaba kuri regide zo kuba zikagarukira icyo kibazo bagatanga ukuri kuko bari bigeze kuvuga ngo babihagarike kuza barahuranira mm. mu igihugu nabo bararabye reka ntibyokunda kuko natwe ntituca tuguma hatabona mm. rero bamwe bamwe bari bakuye ko ariko bariko barasubiza kuri izo nsinga kugira babandanye babahabona niyo makuru nawe twashaka kabisa ko baza kudutunganyiriza icyo kibazo murakoze murakoze cyane gerard babumvise ko mvura babijejwe mu ni nako urakoze cyane jareme ngaho i buganda mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe ninde twakuwe ni nyandwireho ni dasi n'amahoro Eh? nyandu twakuye uri he ni nyanza arangiranye hmm, duga ku ijambo nyana eh? duga ku ijambo ndabona mm-hmm. ariko uhagarare neza ntituri ko turumvikana neza eh? birasaba ko uhagarare neza kuko ntituri turumvikana uhagarare neza twumvikane ntabwo navuga mm-hmm. yewe nawe wafite ikijyanye n'ikibazo cy'abanyeshuri bavuye nyabugogo hmm. bavuze ku nkungu yo muri nyabugogo mu misambi y'impunzi hmm. tugiye gusaba mbese bose akaruhuko umunyeshuri yakuze ava muri mhm. hari abakoze ikibazo mhm. azitse nka ubundi bamubwira asubire inyuma kugira ngo akore ikibazo cy'abantu hmm. z'ubuvuzi ugiye mm-hmm. mm-hmm. kwiyandikisha ku ituwe twegereye barakwakira mm. bagahita bakwiyandikisha mu bintu batekereje ibyo kibazo cya leta rero mm. ariko mbure bazoheza basigurira impamvu babikoze uko ni uko bitunganije kugira ngo baringanize inyigisho izo muba mwaronkeye muri tanzania n'izo ngaha mu burundi umuntu yubwira haba hariho abajejwe indero mu makomine ndetse no mu ntara ubwo mwari mukwiye kubyuruzero hmm. yego urakoze cyane nyandikumbure ah, bagenzanje canke kandi eh, isanganizo hezira ukuntu yoshika ngaho inyanzira kiraba ico kibazo c'abantu baba bafise impamya bushobozi canke bakurikiranye inyigisho muri Tanzania na n'izo mu burundi ingene biheze bikagenda murakoze isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'ibiri mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe neza mwiriwe n'inda twakuye tugira ubwo ishaka rya jean claude twakuye ari hehe muri komine jamina ya karusi karusi n'amahoro ga claude yego ni buke buke nduvuga ku ijambo ndagoma nshikirize ikintu cyerekeye ibintu byerekeye ubutungane ni ukuvuga yuko hari ibintu byatuyoboye ino mu ijambo ni ukuvuga yuko urabona yuko hari abantu baburanye imanza ariko mugabo bavuga ko bungururije mu bushikiranganji ariko rero urabona ko intumwa z'umushikiranganji yari azikeneye kuza kuraba ibyo bintu aho hantu ariko ugeze ubu bararindiriye inyishu barabuze mm. abantu babo n'ubwoko babuze basa n'ayo bamira ibyo bafata babuze n'ingene bo kubigenza ni urubanza rwerekeye iki amatongo mm. none ni ukuvuga yuko barindiriye babuze rero mm. nashaka ku gatoki wanjye rero ndiko ndihweza ingene abantu barushe ingene barushe imitima n'imitwe mm. no kwinya kuba umushikiranganji yoraba akabaha inyishu namba ruheba agaheba namba rudaheba nawe akagirane yego yobaga izicamara kabisa ko abantu barushe cyane imitwe y'imitima yagize ntiyatuntuye hmm. yego nuko riyo bakoze cyane urakoze cyane kumbure amaze iminsi eh, rimwe rimwe agira ingendo hagati mu gihugu arashobora kuzo kwishikira ngaho mu ishombo ishuri kibazo ahayikura mu nzira mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe ninde twakuye ni ukuri timoti ya timoti uhagarare neza twumvikane timote ntituri ko turumvikana ariko timote iyo ntariko ndakumva jewe no kuvuga ko n'abatwumviriza atacu baba bari kubarumva eh, kumbura ashobora gusa gusubira kugerageza akatwakura ah, ahagaze neza cyangwa ahagaze ahantu ibirere bimeze neza saa tubiri iminota mirongo ine n'ine kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu isaha zibiri zirenga iminota mirongo ine n'itanu ku isanganiro mwiriwe amahoro cyane rinda twakwegaye imana joseph karusi ariko mugabo amaguru akomeye kubandanyira mu gihugu ariko dushaka kurikora rimwe rimwe kubera mm. mugabo n'amutungo ni isaha yabaye indi bituma bitagagurika mm. sinzi ko ari umuyaga nkuba mubura sinzi mm, ariko ngaha ntaho iradiyo iba yazimye ikiba kiba kiriko kirakurushaho gusanga ari ibyuma byo ngaho ibirimo na kimutungo ntashoboye kuma ku murongo yosefu ngaho mukarusi karusi mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe neza mahoro mahoro nida twakwega yemwe ndi nyabitsinda nitwa nesitoro nesitoro nyabitsinda n'amahoro n'amahoro turashima amakuru tutamenya nyabitsinda ukura amakuru mutamenya ngaho nyabitsinda hari ibintu cyadutangaje kabisa nzagute nze twabonye abakora muri komine babafata hari ibintu bari bariye bariye bari bazaniye abantu batishoboye mhm. none baratwararinde ko babitanga ntabyo batanze yaramaritse z'amavuta y'imiceri mhm. rero twarindiriye ko babitanga ntabyo batanze rero twumvise n'umunsi babafata mhm. rero nibo baba barayariye turarindiriye byo buke tubashe kubumva ni abakozi ba komine abahe ni abahanuzi ba musitanteri ni abakozi aba ni ukuri bari Nestor ngaho inyabitsinda mu ntara y'urugero ntashoboye kuguma ku murongo mwiriwe mwiriwe amahoro ajya kwisanganira kwisanganira n'amahoro namwe mutwakwe muri he yego mene Philippe ngarutse ku muhiribuzi mu ntara cankuzo mhm kugira ngo tubasabe kweri aka iwacu makuru kavugwa ni iwacu ni rihuza aha eh, dipa muri Tanzania ryo mu ntara mu cankuzo mhm. ni kuri kw'imana kweri bari batwemereye yuko borikora ariko n'ubu kweri mu kuduga biratugora tuva nk'ino tuduga mu cankuzo kweri biratugora yego hmm. mibarabara kweri ryarononekaye none byiza kweri bodufasha ko barabitubwiye bakabidukurikiranira kweri baba bagize neza hmm. murakoze cyane nesito turabona mu isanganiro atiyamba murakoze cyane isaha zibiri zirenga iminota mirongo ine n'umunani mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe iminota mirongo ine n'icyenda mwiriwe ntashoboye kuma ku murongo mwiriwe neza neza twakuye edimo ibuka inanyana edimo ibuka inanyana n'amahoro yego n'amahoro duka ku ijambo edimo igihe abashaka kubabwira nuko mhm. hari abantu basigaye bakubita abasirikare cyakose bababita akabeso usanga amasinzi ari cyo buzima ni aba ari umuntu akecwe mutungo ntashoboye kuguma ku murongo edmo ariko reka aravuga ngo hari abantu bakwita abasirikare ntawuzi ko ari abanyagihugu bakwita abasirikare ari byo kuburaja gusa kugaruka mwiriwe amahoro ninda twakuye disimasi nyabitsinda disimasi nyabitsinda n'amahoro rero turashimira bambuka ikintu cya mbere mhm. twari tujyana batitijyana n'ukuri emwe eh, n'ukuri baransurema bagerageze bara mm. nukuri zirarenze utaraheze zaraheze ariko twe zijyana dutunze tuba dukora dusubiza mu cyamirwa muraharira ngo mpayandi ntacayufise kandi atuba warayakoze mm. nkamara iki nacyo nawe navuga kandi mm-hmm. muraguye muragendera amakomine mwega bamenyesha amakuru kureba ngo bamukoze amakomine turayagendera n'ikimenyamenya nuko mwumva rimwe rimwe tuba twavuye mu makomine n'imitumba itandukanye kandi eh, amakuru turayashikiriza nibaza yuko namwe hazogera kandi noneho n'inyabitsindo turahaza turashika mhm. isaha zibiri zirenga iminota mirongo itanu n'umwe mu minota indwi tuzaba turangije kino kiganiro mwiriwe neza mwiriwe n'inda twakuye gushaka za claude ngarutse nabanza n'ubutungane ukuvuga kubera abo bantu bamaze kuba umva intumwa z'umushyana zimaze kuhashika ni ukuvuga yuko ubu ntibazi ikizovamo ubwo yuko rero imigambi iri habo ikihagarara ntisubira gukorwa ntisubira ubwihane no kuvuga ku mwavuga ati ejo none byoza bimeze uku bica bigenda gute nicyo gituma nyakubahwa mushyirangano ni ukuri yoraba ni ukuri akava hasi akabaha inyishu nka twebwe n'utwo twaraba aho hantu bahapfa kumarana nyine bagaha inyishu babigenza bakabura mhm. nicyo gituma nduga ku ijambo nicyo bituma no kuriya uraba uburyo bigenza n'ukuri abo bantu ndabona turabona yuko amaruhiro uzagura babagora ugasanga barihanganye mubwo bakagira ukanyuma nicyo bituma nyakubahwa n'ukuri yoraba namba ari no we namba ari wenyine ibyo bintu n'ukuri akabiheza ahama bakajyana nyine bagafata umurongo yego yo bakoze cyane urakoze cyane jean claude Mhm. ku isaha z'ibiri n'iminota mirongo itanu n'ibiri ubundi ku murongo mwiriwe neza ku isanganiro n'amahoro muri bande mutwakuye mutwakuye muri ni ndatwakuwe ntabwo amavuta yahora agurwa bibiri na habiri n'ibihumbi bine rero nawe usanga amavuta agurwa n'amajana abiri hmm. iyo duka ritatu ikindi natera gahunda amabara ibibati bigeze mirongo ibiri n'ibiri bo n'ibindi barabiteze bakadufungurira hama ibati ikindi nacyo ibiribwa by'ibitungwa bwoko usanga niba cyabona kigomba n'itanu mhm. ubu kigeze ku n'amajana ane ahantu hari mhm. mhm. atanu cyangwa igihumbi n'amajana abiri rero twashaka kubikora babi ibiciro bikagabanuka kubaye ndazi ubu isabune yawe ari gukora amahera magana atanu ubu nta isabune yawe uri gukora amahera ijana itanu yigura tatira itanu mhm. eh bineza tatari mm ego eh, murakoze tatira urakoze cyane ugirije giza he bugenda ego eh, namwe mhm. mu minota ine tuzaturangije kino kiganiro Eric Imana araca mu binga bw'ivyuma Erini Ben bigira ndacari kuri mikro ni 2 na kabiri na 4 na 3 na 3 gusa kabiri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 batubahiriza amategeko kandi leta mu bisanzwe ihabira ngo itunganirize bose mhm, tugire ku murimo umuntu ajejwe intwaro kugira ngo yinde yihanira kuko hari ibintu bibabaje mhm. ikindi nacyo twebwe iwacu bukinanyana ibintu inzoga byayoberanye mhm. icupa ry'ibiyerekeze ku noti y'ibihumbi bibiri nashaka umucanganja rero ingene yohindura mu by'ukuri burya twebwe na twebwe abantu bato bato hari ibintu ko. Eh, n'amabati kandi akomeza kuduga batiriza ku mirongo ibiri n'abiri ryahura kuri cumi n'umunani urumva mm. ko ibintu byoroshe mm. sawa sawa ubwicegeza mu ngahe bukinanya sawa sawa nawe kwisangana mugire munsi mwiza mwiriwe neza aro ninde twakuye enikesi mbana muri ntishimana twakuye ari he inyarumuri muri inyarumuri n'amajyane muri komini komini yi ntashoboye kuguma ku murongo nkeshimana inyarumuri ariko arashobora kugaruka turasigaranye umunota umwe hmm. mwiriwe neza mwiriwe ntashoboye kuguma ku murongo mwiriwe neza ugabanya akaradiyo kakwegereye mwiriwe neza ninde twakuye ntibikunze akaguma ku murongo nawe nyine mwiriwe mwiriwe neza ninde atwakuye ninde atwakuye amahoro ninde atwakuye ariko ni dezire dezire atwakuye ari hehe mu cibitoki mu cibitoki ca rwoma yego duga ku ijambo ni ukuri ndashima cyane ariko biri ko biracikagurika nta uzi impamvu ngira ni ibirere tifashe neza sindi ko ndakumva kandi iyo ntari ndakumva nawe urumva n'abatwumviza ntibaheza ngo bakumve tezi ntibikunda rero hari ikintu bashaka naje kubaza mhm. ndakumva mhm. yego hama ibikurikije turimo turaraba amabati agurwa ibihumbi mirongo ibiri n'indwi ngaha mu ntara ya kibitoki mhm. ndakumva neza hama iyo mufuzi imana ibihumbi mirongo ibiri na bitanu imisumari ugatangira yasinze n'amaferabeto mhm. ariko iyo turimye wa muceri bavuga bashyize ku igihumbi canke amajana icyenda na mirongo ugaca usanga tugurishije mm. gusa tubura nyine tugura amabati tukabura nyine tugura iyo misumari kubera twarakoze ibiharuro dusanga kuyiringira ikigumwa cy'umuceri kizahava gitagihagarikwa kubera ko tubona nyine ko iyo ahantu dukota turima mm. aho hantu tutanga hazinze ugaca usanga umukozi ku munsi akorera ibihumbi bine mm. bashushanya ifumbire twari tuzi ibihumbi mirongo ibiri n'icyenda na mirongo ibiri na bitandatu dusangana ikibazo kirekire cyane ni mm. ukuvuga nka byo ndi umurimyi kabisa iyo ndiko ndaraba ihene nzoza ndarima umuceri nkawushyira kuri irya beyi umushikiranganji mm. yavuze naciye mbona kabisa ku ntego bigahava bingora kubandanya ndima cyane mm. ego iyo mbona ko ngo kweri budufasha ego rirya beyi twese turaryemera kubera ko abanyagihugu boryoherwa indya zabonetse kandi nanjye ndabishima ariko bagaca bagenda bakaraba aho turima mhm. bakabyirangira bene ibikombe bakadupfunguza ibeyi tukahakota amahera make urakoze cyane desire nta mwanya dusigaranye umwanya wamaze kurangira ariko uh, ni iciyumviro cyane nibaza ko cumvikanye umunota umwe muca mukurikira makuru mu rurimi rw'ikirundi ni hano haciye harangirira rero kino kiganiro yakoze heko imana yafeje mu bw'ibyuma yari ni mbere n'ibigira ari kuri mikro ndayifurije kugira ubusa niyo babibonye nta kimwe bavuga umwe nta kimwe bibatwaye